50 languages. 86 86คำถาม อดีตการสอง Preguntas Passat 2คุณผูกเน็กไทเส้นไหน Quina corbata has portat? คุณซื้อรถคันไหนแล้ว กินโคชัสคุมแ c o m คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน อากินดิอาริตาซาบูนัตคุณได้เห็นใครกีอาบิสต์คุณได้พบใคร อัมกีสตรูบัตคุณได้เจอใครที่รู้จัก Qui és reconegut? คุณตื่นนอนกี่โมง Quan s'ha llevat? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Quan ha començat? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Quan ha acabat? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Per què s'ha despertat? ทำไมคุณถึงเป็นครู Per què s'ha fet mestre? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Per què ha agafat un taxi? คุณมาจากไหน D'on ha vingut? คุณไปไหนมา On ha anat? คุณไปอยู่ที่ไหนมา On ha estat? คุณไปช่วยใครมา Qui has ajudat? คุณเขียนถึงใคร A qui has escrit? คุณตอบใคร A qui has respost?